Okay, we're continuing through our, our way through Philippians. Продолжаем изучать филиппийцам. Roma started us, us off last week with the introduction and everything to do with, with Philippians. И на прошлой неделе Рома рассказывал нам о вступлении и все, что связано с этой книгой. And as we continue on, this is a, gr- a great book. It's a great letter that Paul wrote to, to the church in Philippi. Это замечательное письмо, которое Павел написал для церкви в Филиппах. And today we're going to continue on with chapter 1, verses 12 to 30. И продолжим с первой главы, Verses 12 to 30. а, да, с 12 по 30. But first, I want to I want to ask you guys a question before we read this text. И перед началом хочу задать вопрос. Would you guys be happier? Были ли бы вы счастливы? Would you be able to do more in your life М, Смогли вы ли сделать больше в своей жизни? if everything went smoothly in your life? You Если didn't have any бы problems, you всё у didn't have вас any complaints, В жизни было illnesses. классно, не было бы у вас никаких Would it жалоб. be, would it be easier to болезней. live your lives? Было бы легче жить. It would be. Да? Думаете, будет легче? Wouldn't get boring. Не было бы скучно. Always good, never anything bad. Ты же спросил не зато будет, было бы скучно. It, it would be it would be easier to do stuff. Yes. Было бы, да, легко Wouldn't делами have, to, wouldn't заниматься. have to worry about getting sick, getting Не tired, нужно думать о болезнях, о offending ус- someone if you said the wrong thing to об them. усталости, и если вы не думаете о том, что, может, вы не что, что-то не то можете сказать. or anything like that. If only we didn't have problems in our lives. только бы, если бы у нас не было проблем в жизни. And some people, some people we tell, or they tell themselves. И некоторые люди говорят себе. That if only I didn't have problems in my life. Что вот если бы у меня не было проблем в жизни. And, and when I didn't have any more problem, then I can be, become a better Christian. I can be a better witness to the people around me. Когда у меня не будет больше проблем, то тогда я смогу стать лучшим свидетелем для людей вокруг, свидетелем Христа. We, we think in our lives that we have so many problems, we have so many either family, personal, sicknesses, anything like that. We have so many problems. И мы думаем, что у нас в жизни столько много проблем, всякие разные болезни, сложности. That after a while you can you can focus on yourself and and you don't see the world around you. Что со временем вы можете сфокусироваться на себе и больше не замечать вещей вокруг. But in, in this text that, that we're going to read now, it, it shows that Paul is sitting in jail ну, Место Писания, которое мы будем читать, там говорится о том, что Павел сидит в темнице. And he's writing, he's writing this letter to the, the church in Philippi. И он пишет это письмо для церкви So let's read verses 12 to 30. Давайте прочитаем 12 Филиппийцам 1 глава, с 12 по 30. Я хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвращения радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Христа. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещает Слово Божье. Правда и то, что некоторые возвещают Христа из- из-за зависти и соперничества, соперничества друг с другом но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда, чтобы защищать радостную весть. Тогда как первое возвещает Христа из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заклю... доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Ну что же, Ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. я рад не перестанно, и я, я не перестану радоваться. И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это в конце концов обратится мне во спасение. Я со всей силой желаю и надеюсь, что мне мне не придется стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или, сме... мою жизнь или смерть. Для меня жизнь — это Христос, и смерть — приобретение. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье, мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для, всего, но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я, я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов э, гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня что, чтобы не случилось, живите достойно радостной вести Христа. Увижу я вас или же до меня, увижу я вас или даже или же до меня дойдут только слухи о вас. Я буду знать, что вы непоколебимы в, своей, в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что все, и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о, то, им о том, что они погибнут, а вы будете спасены, и это от Бога. Вам было дано не только верить во Христа, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие, как вам известно, я переношу сейчас. <clears throat> Heavenly Father, Дорогой Отец, I thank you again for this letter that, that you give us. я снова благодарю Тебя за это письмо, которое Ты нам дал. Lord, I pray that as we look into it this morning, that you can just speak a word to each one of us. Я молюсь, чтобы Ты, Господь, проговорил, проговорил слово каждому из нас, Отец. Lord, help us not to be afraid of troubled times in our lives, Прошу Тебя, Господь, помоги нам не бояться трудных времен нашей жизни. but help us to always look to you and always to rejoice, Lord. Но помоги нам смотреть всегда на Тебя и радоваться. Amen. Okay, so where, where Paul is writing this letter, И то место, откуда пишет Павел, He's in prison. это он в темнице. And he, he, was in, he was in prison, most likely, I think, in Rome somewhere. И, скорее всего, он был в Риме где-то. Because he was uh, a Roman citizen потому что он был гражданином Рима. But he wasn't, but he wasn't alone. He wasn't just put in a, a cage and left there by himself. Но он не был сам, он не был оставлен в какой-то клетке. we see in Acts 28:16. Наедине, и мы видим это в Деяниях 26. There, there was a soldier there that was guarding. 28 главе, 16 стихе, там есть стражник, который охраняет его. And even though that he had this guard, this person that was looking after him. И даже несмотря на то, что у него был человек, который следил за ним. He was still free to have guests он, ему можно было навещ... его можно было навещать. And he was, he was able from prison to continue on preaching and teaching to those who came to him there. И он даже смог продолжать проповедовать и учить тех людей, которые приходили к нему. I, I found this thing that this, this one author wrote, and he said, according to Roman customs. И один автор я нашел, он пишет, что э, основываясь э, на римских Обычайно. He was bound to the hand of a soldier who guarded him. И он был прикреплен к солдату, который следил за ним. He was never left alone day or night. И никогда его не оставляли наедине, будь то день или ночь. And even though the soldiers were chained from time to time, и даже несмотря на то, что приковывали солдат время от времени, he, he was able, they understood that he was a prisoner of Jesus Christ. И они понимали, что он узник Иисуса Христа. Just imagine yourself being this soldier. И представьте, что вы солдат. You're chained to this this Christian guy who's preaching all the time. Вас приковали к этому христианину, который постоянно проповедует. And for whatever your shift, 6, 8, 10, 12 hours. Какая же бы какая бы у вас ни была смена там. You have to sit chained to the guy. 8, 6 или 12. And you listen to him preach and preach and preach and you hear the word of God. прикованы к этому человеку и слушать hour of every day Слово that you were Божье working. каждый момент. So it's, it's no doubt that, that many soldiers heard this message and believed, believed in Christ. И нет сомнений в том, что многие солдаты, которые были прикованы к Павлу, они слышали Слово Божье и приходили ко Христу. And in return, they, they went to their families, they shared what Paul was preaching with their families and the people around them. И взамен они шли и проповедовали в свои семьи и людям вокруг. So as, and as we see in verse 12, и как мы видим в 12 стихе, it's, it's no wonder that Paul declares, what has happened to me has happened as really, is really to serve the advance of the gospel. И неудивительно то, что Павел говорит, что то, что произошло со мной, послужило успеху возвращения Евангелия. So when, when, if you think about Paul, where Paul is right now, если подумать о том месте, где находится Павел. He's in prison. Он в темнице. He can't go out. Он не может he can't выйти. Do what he wants. Не может делать то, чего хочет. He's most likely chained to a soldier. И скорее всего, он прикован к солдату. Be a little uncomfortable if you have to go to the bathroom, but было бы неудобно ходить в туалет, если такое положение. But the situation wasn't wasn't the best for Paul at all. Но совсем не лучшая ситуация была для Павла. He couldn't he couldn't go out into the, the church or the synagogues to the people in the country and preach the word of God. Он не мог ходить в синагоги и к людям и проповедовать But- свободно. But he saw his, his troubles as, as not a trouble, but as a way to, to share the word of the word of God no matter where he was. И свою проблему и свою ситуацию он видел как преимущество, чтобы делиться со Словом, с- несмотря на все, продолжать рассказывать о боги. И 14 стих давайте еще раз прочитаем. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают Слово Божье. So why, so why were these Christian people encouraged? И почему эти христиане вдохновлялись? The thing is, Paul, this, this great man, this great preacher, this great man of God, Дело в том, что Павел, этот э, великий проповедник, человек Божий, he'd been put into jail. его посадили в тюрь- тюрьму. Some people might think he's put into jail. Oh, there it goes. We can't, we can't do anything anymore. И некоторые люди могут подумать, ну вот, все, Павла посадили в в тюрьму, и теперь мы ничего не можем сделать. And that might have happened if Paul didn't continue to preach while he was in prison. И это могло бы быть правда и обоснованно, если бы Павел не продолжал проповедовать. But they saw, they saw Paul as an example, as an encouragement for their, their Christian life and what they had to do. И они видели, Павел был для них примером, для, для их христианской жизни и примером того, что нужно делать. They could have thought that since Paul can be such an effective witness in prison, они могли подумать, что даже несмотря на то, что Павел в темнице, он все равно может быть проповедником эффективным. That we, we're free, how much more can we do in our freedom? И, а мы, насколько больше мы можем проповедовать и делать, в то время как мы свободны. And also seeing, seeing that, that Paul couldn't go out to, to the church and the synagogues to preach. то, что они видели, что Павел также не мог ходить в синагоги. проповедовать. they took it upon themselves to continue to do his work while he was locked up. Они взяли это дело на себя, в то время как Павел был в темнице. But then as we continue to, to read in verses 15 to 18, И когда мы продолжаем читать с 15 по 18 стихи, there were other Christian people that didn't like Paul. и были другие христиане, которым Павел не нравился. And they were preaching in spite of Paul to, to try and make him look bad. И они проповедовали, чтобы выставить не в лучшем свете Павла. What do you guys do when when there's someone that's that doesn't like you and they make it known that they don't like you? И что вы делаете, ребята, когда вы знаете кого-то, кто вас не любит, вы ему не нравитесь, и он даже говорит о том, что вы ему не нравитесь. С друзей удалить. Unfollow. unfollow. You can unfollow <laughs> <laughs> them if they're attacking you on, online. But, but what if they're up in your face? What if they're, А что they're если они- saying bad things about you and you're hearing this from other people? Они перед вами, и они говорят плохие вещи о вас, и вы слышите об этом от других людей. What is, what is the first thing that would come to your mind? Первое, что, что приходит на ум. Неприятно. Хочется увидеть этого человека. To want to see. You don't want to see that person. And something that comes to my mind first is, why are they doing this and how can I get them back? И я думаю прежде всего о том, почему они это делают, и как мне get them back with So it. how can I, how can I make them feel bad? They're making me feel bad. А, как, I'm going to мне, make them feel even worse. <laughs> как мне отплатиться? It's not the Christian way to do it. Это не по-христиански, конечно. But usually our first thought is, this is a No, horrible обычно. thing. What did I do that was so bad? And, well, I'm just going to treat them bad too. И первое о том, что мы думаем, блин, зачем он так поступил со мной? И теперь я поступлю так же с ним, если не хуже. But Paul hears about these other Chris- Christian people that are not being not very nice and saying not very nice things about him. И Павел слышит об этих людях, других христианах, которые э, ему не нравятся, э, они, он, он им не нравится, и не слышит, он слышит, что они проповедуют. But it doesn't seem to bother him that much. Но он не переживает особо по этому поводу. As, as we look at, at great preachers, at, at people who, who do great things for God, и когда мы видим великих проповедников, тех, кто делает великие дела для Бога, don't be surprised that those people will have enemies. и не стоит удивляться тому, что у этих людей есть враги. And not just people that aren't believers, but people who are even believers that might not fully agree with what they're talking about. И враги не только среди неверующих, но также люди верующие, и даже те, кто соглашается с тем, что Павел проповедует. But the thing is, Paul sees through their motives and rejoices even more. Но Павел смотрит вопреки их мотивам и радуется еще больше. He looked at it not as they're attacking him. Он смотрел на это не так, как их атака на него. And even if they are, they're still preaching the word of God. Даже если они нападают на него, они все равно проповедуют слово Божье. And if, if they're doing it to try and hurt him, they're they're not hurting him because God is being preached. И если они хотят, э, делают это и думают, что они навредят ему, но на самом деле они проповедуют And, Бога. and so we see that Paul rejoices even in the midst of this conflict. И мы видим, что Павел может видеть в этом причину для радости. Because one of the most difficult things is this if there's someone, say, in this room that doesn't like you, И если есть кто-то, кто в этой комнате, он вам, вы ему не нравитесь, if they're saying bad things about you, you don't want to be by them. И если они говорят плохие вещи о вас, то вы не хотите находиться рядом с этим человеком. But the thing that's, that I've heard in church and that's, that I've been taught, Но то, что я слышал в церкви, то, чему меня учили, is, and from the Bible, is that you need to pray for those people. You need to cover them in, in God's love. И об этом даже Библия говорит, что нам нужно любить этих людей и покрыть просто Божьей любовью. And it's not an easy thing. И это совсем нелегко. легко. If I look at going back to my childhood with my brothers, И если я вспоминаю о своем детстве с- со своими братьями, we didn't always love each other. мы не всегда любили друг друга. And I'm, I'm sure if, if you guys have family f- or friends or brothers or sisters, you Я know уверен, that. уверен, что вы знаете, о чем я говорю, Потому что у вас тоже есть братья и сестры. I'll pick on, I'll do it, I'll tell a story about Curtis and myself just because he's here. И я расскажу историю о Кертисе и о себе просто потому что он здесь. When, when, we, when we were in elementary school, когда мы были в начальной школе, I was probably grade seven and he was five, grade five. Yeah, grade five. He was grade five and I was grade seven. И он был в пятом классе, я в седьмом. I was the cooler one. И я был лучше. I knew everything. я был круче, я And he знал. was just this little, Всё. little twerp that. А Он был маленький проходимец. And so we were outside one day in the playground during lunch. И мы э, во время обеда мы были на улице. With I was with my friends and he was Yeah. with his. Я был со своими друзьями, он был со своими. And I don't remember exactly what happened, Yeah, but I точно was сильно. bugging him, teasing him, making fun of him, doing something not very nice. Не помню, что было конкретно, но я просто приставал к нему, и, м, всякое такое мучил его. Дразнил. Дразнил его. Да. And I, and I somehow got him so upset with me. И как-то я его так взбесил или расстроил, that he decided he would start throwing rocks at me. что он начал кидать камни по мне, камнями. So he's throwing rocks and what's going on? кидает кам камни, я такой, что, I'm что your происходит? Brother. Why are you treating me like this? Я твой старший брат, почему ты ведешься? Not very nice. You were with your friends who were also worse than you. Всегда со мной. And my friends were even worse. I Yeah. don't, I don't remember that. И рядом были даже мои друзья. And then a teacher came. И потом, I saw a teacher. и потом я увидел учителя. And like the good brother, I'm like, teacher, teacher, come here. как хороший брат, я говорю, учитель, идите сюда. My brother is throwing rocks at me. Мой брат кидается камнями. He's gonna hurt someone. Он навредит кому-то. And the teacher took him and took us both inside. И учитель взял, повел нас у внутрь. Sat us down. Обоих посадил. And looked at Curtis. И посмотрел на Кёртиса. Curtis was just upset. He was и Кертис, он so был очень-очень был раздражен и расстроен. And the, and the teacher looked at Curtis and said, you need to apologize to your brother. И учитель посмотрел на Кертиса и сказал, Кертис, тебе нужно извиниться перед своим братом. Like, yeah, that's right. Come on, apologize to me. Да, да, извиняйся перед мной. You were mean to me, so you need to apologize. Ты проявил грубость ко мне, поэтому тебе нужно извиниться. And Curtis sat there and said, no. И Кертис сидел и сказал просто, нет, I'm not gonna apologize. я не буду извиняться. I don't, I don't feel sorry for what I did. Я не чувствую, что мне нужно просить прощения. Because he was the one that started it. Потому, потому что это он он все начал. Ну, и я ну, сижу такой, там нет, нет, я ничего не делал. Это Кертис, и у меня появилась такая, как нимб, да, появился. И я думаю, что он так и не извинился. And but the, the thing is, I was the one that, that started this, and Curtis had nothing to do with it except he Yeah. reacted to what I did to him. Дело в том, что это я, все из-за меня это произошло, и Кертис просто реагировал на мои поступки. And so that, that can be our response to people who, who do mean things to us, who try and hurt us. И такая может быть у нас реакция по поводу людей, We- которые вредят нам, We, пытаются нам we want to be able to get them back for what they И мы did. хотим отплатить им за то, что они нам сделали. But not Paul. Но Павел такого не делает. He was above that. He, he rejoiced, like I said, in the midst of this conflict. Он радовался, наоборот, посреди этого конфликта. And it's, it's not an easy thing. И это совсем нелегко. No matter how many times I've heard it in my life. Неважно, сколько раз я слышал это в жизни. It's not an easy thing to pray for the person who is persecuting you or coming against you. Молиться за того, кто преследует тебя или стоит против тебя. Let's read 18 to 20. Давайте еще раз прочитаем с 18 по 20 стихи. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. Я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это в конце концов обратится мне во спасение. Да. Э, я со всей силой желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя. Но, как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будто через мою жизнь или смерть. И вот Павел радуется и показывает, мы видим отношение Павла к вещам. Because that he is confident that he is in Christ. Потому что он уверен, что он во Христе. And that Christ controls his destiny. И что жизнь и судьба его под контролем Иисуса Христа. And that God will take care of him no matter и what happens around him. Бог будет заботить, заботиться о нем, что бы ни происходило. 21. 21 стих Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. So to, living, to live is Christ. Поэтому жить – это Христос. To die is gain. И жизнь, смерть – это приобретение. So we see here that, that Paul is, is looking at, at life and death. И мы видим, что Павел тут рассматривает смерть и жизнь. And it doesn't really seem to, to make a difference to him, whether, whether it's to live or to die и как будто для него нет разницы жить или э, умереть. It says, for, for to me to live is in Christ and to die is gain. Он говорит, что жить это Христос, и умереть это приобретение. So if he lives, Поэтому если он живет, he's able to continue the work that God has set out before him. он может продолжать э, исполнять это дело, которое ему дал Бог. And he's, he's able to tell more and more people about God. И он может все большим большим количеству людей рассказать о Боге. Чтобы они поверили и спаслись и попали на небеса. но с другой стороны, он рассматривает это, если я умру, то все будет еще лучше для меня. He, he considers his death to be a gain. Он считает свою смерть приобретением. He sees that if he, if he dies, если он умрет, it's sad for the people around him, и будет грустно людям вокруг, but he sees it as, I'm going to be with God. Но он воспринимает это то, как я буду с Богом. There's, to Paul, there, there's nothing better in this world than to be in the presence of his, of his Savior. И нет ничего лучше для Павла, чем быть в присутствии своего Спасителя. So you here, we, we might look at as death as as a scary, as a as a horrible thing. И мы можем смотреть, воспринимать смерть как ужасную, but страшную thing, штуку. But the thing is, for for Christians, we we have this hope and we have this knowledge that we will be with Christ one day. Дело в том, что у нас есть знание того, что мы однажды будем с Христом. And and Paul just doesn't think this. He knows where he will go if he dies. И Павел не думает о том, куда он попадет. Он знает, куда он попадет. And in, in verses, tw- we'll read verses 22 to 26, and now we're going to see Paul explaining the reasons, but reasons behind his this statement that he makes. И в стихах 22 по 26 Павел объясняет, почему он говорит так. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодородную работу. Но, чтобы, но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье, мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость и чтобы вы продвинулись в вере чтобы когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня. И снова он рассуждает о том, что лучше, жизнь или смерть. To live is to continue to, to do God's work. Жить – это продолжать исполнять Божью работу. To die physically, it allows him to be with God. Физическая смерть позволит ему быть с Богом. And it seems like he's, he's sitting here, he, he just doesn't know which he, will pref- he, which he prefers right at this moment. И он думает, что он не знает, что ему лучше выбрать. He loves, he loves his friends, he loves the people around him that he's ministering to. Он любит своих друзей вокруг и людей, которым он служит. And the end, he finally, he finally decides that to live would be more beneficial for him at this time to continue his work. И, наконец, он решает, что лучше ему жить, чтобы продолжать свою работу. And he continues on in 20, 27 and 28. И продолжает он об этом говорить с 27 по 28. Что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Христа. Вижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас. Я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что вас не, путают, не пугают противники, это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены, и это от Бога. For you guys, how, how difficult is it to live a holy, a holy life where you don't sin, you don't do anything wrong, you don't do anything bad to anyone? Насколько тяжело вам, ребята, жить, не греша и жить святой жизнью и поступать правильно? Is it easy? Легко? Да. Yeah. да? Yeah. some people it is. Для некоторых людей, да. For me it's not. Для меня нет. We can ask Luba later. Можно с Любой поговорить попозже. <laughs> But it's us as Но Christians, мы, как христиане, we're held in this world to a higher standard. мы, нас призывают к высшему стандарту. It's we might not always think it's fair И мы не всегда думаем об этом как о чем-то справедливом. И потому что люди вокруг смотрят на христиан и думают, а, так они должны быть идеальными, и если они грешат, то они не христиане. And, and some people think that if you're a Christian, you're not going to sin. И некоторые люди думают, что если вы христиане, то вы не грешите совсем. But that's not the case. Но это совсем не так. We, we were born into sin into this world. Мы были рождены грешниками в этот мир. When we accept Christ into our hearts, He forgives us for all our sins that we've done and will do. Yes. И когда мы принимаем Иисуса Христа, Он прощает нам все наши все грехи и те будущие грехи. But the thing is, we have to continue to strive to be like Jesus. Но дело в том, что нам нужно стремиться быть больше похожими на Иисуса Христа. And it's not an easy thing. И это совсем нелегко. It's a thing that you have to get up every day and, and to think about how can I how can I be better th- today? И каждый день нужно просыпаться и думать, как мне стать лучше сегодня. How can I show the people around me the love of Christ? Как мне показать людям вокруг меня любовь Христа. Not just to be this old um, this old grump of a person, Не, не быть каким-то вечно жалостливым человеком. But to be a, happy person, to be a person that that looks and praises God all the time and is nice to people all around them. Но быть счастливым человеком, который постоянно прославляет и благодарит Бога за все и показывает любовь людям вокруг. And so he's saying here that, that we need to we need to be better than the people around us. И здесь говорится о том, что нам нужно быть лучше, чем люди вокруг. Not to think that we're better than Не them, думать, что мы лучше, but because we know Jesus, we, we know the example and the life that he led. но из-за того, что мы знаем Иисуса, и мы видим Его жизнь и пример Его, который Он нам дал. to be able to, to live more like Christ. И это нам дает- будет and it's, больше похоже and it's not an easy thing. жить как Иисус Христос, и это совсем не легко. Because even though we're Christians, we, we still will have difficult times, we still will suffer in our lives. И так как мы христиане, у нас все равно будут тяжелые времена, и мы все равно будем страдать. And as we read in, in verses 29 and 30, и как мы прочитали в 29 и 30 стихе, вам было дано не только верить во Христа, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие, как вам известно, я переношу сейчас. So in, instead of being frightened by, by being a witness of Christ, вместо того, чтобы бояться быть свидетелями Христа, we need to be honored that, that we will suffer in His name. Нам нужно знать, что мы почитаемы, когда мы страдаем за Его имя. And the thing is, Paul, uh, Paul looks at this as, as a good thing to suffer for Christ. И дело в том, что Павел это воспринимает как нечто хорошее страдать за Христа. And, and also the other, the other apostles. И также и другие апостолы. Some of them were killed because they continued to preach his, the name of Jesus. И некоторых из них убивали за то, что они продолжали проповедовать об Иисусе. And as we see Paul's teaching in, the, in, in Philippians here. И когда мы видим учение Павла в Филиппах. it's, it's not just for, for the people in, that the letter was written to back then, и это касается не только людей, которые жили во времена Павла, которым он писал. But it's for us also today. Но также и это на сегодняшний день для нас. And when we when when we come up, up against difficult times when people are persecuting because of Jesus. Когда мы встречаемся с этими временами, когда нас преследуют за Иисуса. We need to try and look at it as as a blessing and and a way to be able to speak more about Christ. Нам нужно воспринимать это как благословение и возможность больше говорить о Христе. And there's there's many different places we can look at that that people are persecuted because of Christ. И очень много мест Писания говорят о людях, которые которых преследовали во имя Христа. In, in Matthew 5, 10 to 12. 5 глава, 10 и 12 стих, давайте прочитаем. Блаженны те, кого преследует за праведность, потому что небесное царство принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Говорится, радуйтесь и ликуйте. because, re- because great is your reward in heaven. потому что велика ваша награда на небесах. Not here on earth, Не здесь, на земле, but in heaven when we finally are able to go to, with Jesus and be with God. на небесах, когда мы наконец будем с Богом. In Acts, in Acts 5, it talks about the, we won't read it, but the, it talks about the, the apostles leaving the Sanhedrin. И в Деяниях говорится о апостолах, которые в Синедрионе были. They were rejoicing in this fact that they had been there because they were able to spread the word of God even more. И они радовались этому, потому что у них было больше возможности говорить о Христе. And, and they counted as, as a blessing that they were suffering in the name of И Christ. они воспринимали это как благословление, страдать за Христа. And the thing is, when, when you look at all when you look at all these different people who have suffered for Jesus' name or God or the name of God in the Bible, И когда мы видим всех этих, этих людей, которые страдали за, за имя Христа и за А- Евангелие, I want you guys to think about do you want this honor? я хочу, чтобы вы подумали, э, хотите ли вы этой чести, That the Удостоились. prophets and the apostles had to suffer for the name of Christ. которые удостоились апостолы и ученики страдать за Христа. We live, we live in a country here in Ukraine that's, that we're free to worship. И мы живем в стране, в которой мы свободны поклоняться Иисусу. We don't, we don't need to hide our faith for the fear of death. Нам не нужно скрывать нашу веру из-за страха смерти. But the thing is, if, if you think about it, if there is a time that that will come about, Но если подумать, что вдруг настанет когда-то такое время, what will you do? что вы будете делать? Will you run and hide? Бежите ли вы, спрятавшись? Will you continue to to proclaim the name of Jesus Christ? Или будете продолжать проповедовать имя Иисуса Христа? And if if you are if you are jailed, if you are persecuted, will you rejoice in that? И когда будут вас преследовать или вы будете сидеть заперти, то будете ли вы этому радоваться? Because the thing is, we're not we're not there on our own. We're not doing it all by ourselves. Ну, дело в том, что мы не сами в этом, мы не сами делаем это все. God is there with us every step of the way. Господь с нами в каждом нашем шаге. So we don't have to be afraid. Поэтому нам не стоит бояться. We don't have to to worry about what will happen if if we continue on to preach His name. Нам не стоит переживать, что произойдет, если мы продолжим проповедовать Ему имя. We need to, we need to try and look at it in a different way than than we would normally. Нам нужно смотреть это по-другому. We need to look at it as a, as a privilege, as, as a right that we have because of what Jesus Christ did for us. Нам нужно смотреть на это как на привилегию и на право, которое дал нам Иисус Христос. That because Jesus suffered, что потому что Иисус пострадал, that we can also suffer in His name. Также и мы можем за имя его пострадать. And like I said, it's, it's not an easy thing. И как я уже говорил, это совсем не It's легко. probably one of the most difficult things you'll ever face in your lives. Это, скорее всего, одно из самых сложных, что вы можете пережить в своей жизни. To, to try and count our and bad things that happen in our lives as to look at them as a blessing. Воспринимать сложные моменты в жизни как благословение. And that if people are are speaking against us because of what we believe, И если люди против нас из-за нашей веры, we need to look at that as as an opportunity, то нам нужно воспринимать это как возможность. as as a way that we can tell those people about our belief in Christ. Как вариант того, как мы можем говорить этим людям о Христе. Let's pray. Помолимся. Heavenly Father, Дорогой Небесный Отец, I thank you for, for this word that you've given us, Lord. я благодарю Тебя за Твое Слово, которое Ты нам дал. I thank you for speaking to each one of us. Я благодарю Тебя за то, что Ты проговариваешь каждому из нас. Lord, as, as we go from this place today, И, Господь, когда мы будем уходить отсюда, I pray that, that you help us to, to try and look at our lives differently. я молюсь, чтобы Ты, Господь, помог нам воспринимать нашу жизнь по-другому. green.